Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk. And the, today's topic is the origin of unwholesome thought, Vitaka Santana Sutta. The lecture will last one and a half hours. And we would like to invite Bante Bawara Damika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi hoan hỷ bắt đầu bài pháp thoại và chủ đề bài pháp thoại hôm nay là bài kinh nguồn gốc của các tâm bất thiện. Bài pháp thoại sẽ kéo dài trong 1 tiếng 30 phút và chúng con cũng xin kính thỉnh Bàn Tê Pháp Thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sa đu, sa đu, sa đu. Ok, Vidaka Santana Sota. Before giving him talk. We will respect product by reciting Namo Dasa three times. Trước thầy bảo tòa chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tassa ba lần. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Can you show the slide? Yes, Sarah. Okay. <laughs> oh, Udaka Sandana Sota. Thời pháp thoại hôm nay có tên là Vitaka Santana Sutta. First of all, we will explain what of Sutta. Đầu tiên thì ngài sau đó sẽ giảng chúng ta từ cái từ một cái nguồn gốc của những từ đó trong cái bài kinh này. About the Sutta, there are many definitions. We cannot translate. Uh, with one word. So, but uh, we can only uh, explain. So, uh, generally uh, translate uh, discourse và trong một bài kinh một bài kinh không thì có rất là nhiều cái định nghĩa khác nhau bằng một từ bằng một từ thì chúng ta không thể giải thích được hết ý nghĩa của bài kinh nhưng mà ngài sẽ đó sẽ cố gắng để giải thích cho chúng ta những cái ý nghĩa uh, trong bài kinh này so if we divide Buddha's teaching into three so there are Vinaya Sota and Abhidhamma So we got linear bitica, linear bucket. So bucket or basket, basket. basket. So soda bitica, soda basket. Abhidharma bitica, Abhidharma basket. There are three baskets. Nếu trường hợp mà giáo pháp Phật pháp hay là tất cả giáo pháp của Đức Phật chia làm ba thì chúng ta chia làm Vinaya, Sutta và Abhidhamma. Vinaya đó là Vinaya, Vinaya Pitaka hay gọi là tạng luật và Sutta thì Sutta Pitaka hay gọi là tạng kinh và Abhidhamma thì gọi là Abhidhamma Pitaka hay là tạng tạng à, vi diệu pháp, tạng thắng pháp. So in the Vinaya Pitaka, there are many rules, especially for the bhikkhus. So what you should do what you should not do. So because of this, we need a This is called anadesana, rule, uh, rule teaching. So in the Abhidhamma Bhitika, we skip or jump soda. <laughs> in the Abhidhamma Bhitika, there are many ultimate realities. Instead of saying men and women human and deva. Uh, so they say as a elements, like a namarupa or five aggregates, like that. So because of this Abhidhamma, is called uh, Paramatta Desana, ultimate reality teaching. But in the soda basket, in the soda basket, there are many uh, common usage. Men use as a man, woman use as a woman, so people can understand easily. Because of this, uh, Sotapitika is called uh, Vahara Desana. May translate common usage teaching. So so one of the definition of soda is that su oda, well teaching or well taught. So if it's all winia, it's a winia not well taught. It's a bit more not well taught. So because of, in a winia there are many rules. If you say many rules, you should not do this, you should not do that. Uh, you may not like it. Some may not like it. In the same way, if we say all, always uh, uh, Namaruba or five aggregates, if we say all, all the time as elements, uh, you may not like it. But if we use common usage, man as a woman, uh, man as a man, woman as a woman, stories, people, most of people will like it. So, uh, soda, suoda, well teaching or well taught. This is just one of definition. There are many definitions. But you now understand Vinaya is what kind of teaching, Biruma is what kind of teaching, Soda is what kind of teaching. So it is the meaning of Soda. Định nghĩa của Sutta, định nghĩa của Sutta rất là nhiều. nhưng mà uh, ờ, ngài đo có thể liệt kê ra một vài cái định nghĩa khác nhau về sutta cho chúng ta có thể hiểu được tại vì với một cái định nghĩa hai cái định nghĩa thì không thể nào giải thích được hết ý nghĩa của cái từ sutta hay là hay là kinh hay là tăng kinh thì ở đây um, ờ, sutta sutta đây đó là hay là trong thì pháp chúng ta chia làm ba như vậy là vinaya pitaka sutta và abhidhamma thì vinaya pitaka thì gọi là Anadesana và Abhidhamma thì trong đó thì có nói về rất là nhiều rất là nhiều rất là nhiều những cái giới luật khác nhau những cái thứ mà à, đặc biệt là giới luật về tỷ của tỷ kheo những cái việc tỷ kheo nên làm không nên làm và rất rất là nhiều những giới khác nhau mà bị tỷ kheo phải theo phải làm phải hoàn thành hay là phải tránh xa làm mà nên không nên làm nên chính thế gọi là Anadesana còn Abhidhamma vi diệu pháp thì đó là tất cả trong vi diệu pháp đều nói về những sự thật chân đế về chữ ở đó không có nói là người nam không có nói về người nữ hay là không có nói về chư thiên mà tất cả đây đều nói về các đại về các danh về sắc về năm uẩn vân vân nên chính vì thế Abhidhamma hay là vi diệu pháp còn được gọi là Paramattha Desana đó là những cái pháp về pháp bản thể chân đế, sắc chân đế hay là những sự thật sự thật chân đế. Còn Sutta, Sutta thì trong bài trong những cái bài kinh hay là trong Sutta thì dùng rất, rất là những cái từ thông dụng, những từ phổ biến. Ví dụ như người nam thì nó là người nam, người nữ thì nó là người nữ, và chính vì thế nó gọi là Wahara Desana hay là Suvuta thì hay là khéo thuyết còn như vậy uh, thì Sutta Sutta thì kinh gọi là khéo thuyết như vậy thì Vinaya luật và Abhidhamma vi diệu pháp là không khéo thuyết hay sao thì tại bởi vì trong luật Vinaya thì có rất là nhiều những cái giới khác nhau không nên làm cái này không nên làm cái kia có rất nhiều thứ cần không nên làm cần phải tránh xa nên là nếu mà người ta nghe nhiều thứ như vậy nên nhiều người ta không có có nhiều người không có thích tại vì nhiều thứ quá nhiều thứ cần phải tránh xa quá nên là người ta không có thích còn vi diệu pháp thì sao vi diệu pháp abhidhamma thì nói lúc nào cũng nói về các đại nói về danh nói về sắc nói về lúc nào cũng nói về những bản thể những sự thật chân đế thì như vậy cũng vậy nói lúc nào nói như thế nên thành ra có nhiều người người ta cũng nghe người ta cũng không có thích và trong kinh sutta thì nói là người nam là người nam người nữ là người nữ chư thiên là chư thiên thì cái từ này rất là thông dụng và nhiều người ta có thể hiểu một cách dễ dàng được thì chính vì thế nên là người ta có thể dễ dàng mà người ta hoan hỉ người ta thích nghe những cái uh, dễ nghe dễ cho người ta hiểu chính vì thế gọi là khéo thuyết là sutta hay là khéo thuyết kinh thì là khéo thuyết sutta thì là khéo thuyết So after explaining about the sutra, we will explain the name of soda with the God sometime So it is uh, coming from uh, sodas, the butter soda, uh, one method of soda. But the original word is uh, three, not just two. So what are three? Vidaka, Sankara, and Santana, three words. So maybe because of long name, uh, one in the middle is uh, deleted. We take Santana. But uh, when we explain, we need to go original word. We take Sankara Santana. Uh, we the out means thoughts. thoughts. according to here, unwholesome thoughts or evil thoughts. <coughs> so what is a sankara? Sankara is uh, which it can create, which something which it can create. Uh, it can create uh, what? Evil thought. That means the cause of evil thought. The cause of evil thought. So what is that? Improper attention so paying attention around. Uh, so unwise attention. So next one, Vidaka Sankara Santana. What is a Santana? Uh, so Santana is the location where uh, the cause of uh, evil thoughts arise. So it is also causes. So the cause of the cause of thoughts or the origin of thoughts, evil thoughts. So so the cause of uh, evil thought is improper attention. The cause of uh, improper attention is uh, perversion of perception, sanya vipanga So perversion of perception. wrong perception, uh, marking in the wrong way. So uh, impermanence, marking as a uh, permanence, uh, uh dukkha, uh, you think as a sukha, uh, Nada, you think as a atta. So that means a perversion of a perception. So If we have a perversion of a perception, we will have improper tension. If we have improper tension, we will have evils. So uh, that is the meaning of Vitaka Sankara Santana. Yes. Và trong bài kinh này đó là bài kinh Vitaka Santana Sutta thì bài kinh này thì thực ra cái từ Vitaka Santana uh, ờ, Vitaka Santana Sutta thì thực ra bài kinh này đó là có gồm hai từ hai từ đó đầu đề bài kinh tại bởi vì sao thực ra nó là bao gồm ba từ Vitaka và Sankara Santana Sutta thì bài kinh này có ba từ như vậy nhưng mà vì nó dài quá nên là người ta lược bớt lược bớt đi là còn là Vitaka Santana Sutta Vitaka là gì? Vitaka đó là cái tầm hay là những cái suy nghĩ, những cái suy tầm. Nhưng mà suy tầm trong cái trường hợp này, trong bài kinh này cụ thể nó là gì? Đó là những suy tầm ác, những cái tầm bất thiện và những cái tầm ác Vitaka Sankara Sankara Sankara là gì Sankara ở đây Sankara đây là những cái tạo nên mà tạo nên tạo nên cái gì tạo nên những cái tâm bất thiện hay là nhân cái nhân nguyên nhân của những suy tầm bất thiện đó là gì đó là phi lý phi lý tác ý nhưng mà nguyên nhân mà để tạo còn santana santana là gì santa santana đó là cái vị trí hay là cái nơi cái nơi mà sinh ra những cái suy tầm những cái phi lý tác ý thì cái nhân của những suy tầm hay nguồn gốc của các suy tầm đó là những cái tưởng sai trái khi mà người ta có những cái tưởng sai trái đó những cái tưởng sai hay là những phi lý tác ý đó là người ta tác ý bất tịnh asuba đó là tịnh suba hay là người ta tác ý đó là vô thường anicca đây là thường nicca thì tất cả những cái tưởng xấu ác này những cái tưởng sai này những cái tưởng sai những cái tưởng xấu ác này thì nó sẽ dẫn đến dẫn đến là có những nó nó chính là cái nhân cái nhân cái gốc của những cái suy tầm suy tầm và cái nhân gốc của những cái suy tầm này đó là cái, cái gì đó là những cái phi lý tác ý chính vì thế nó dẫn đến những cái suy tầm ác những suy tầm bất thiện ý bất thiện Okay, we will start so that that's heaven I hard. <laughs> so as you said, we start in this way. That's heaven I hard. This is the Pandit Ananda's saying in the first Sangha Council. On one occasion, the Blessed One was living at Savati in Jeddah's Grove, Anathabindika's park. There he addressed the bhikkhus thus. Bhikkhus, Venerable Sir, they replied, the Blessed One said this. Bhikkhus, when a bhikkhu is pursuing the higher mind, from time to time, you should give attention to five objects. So what is the higher mind here? Higher mind is uh, eight kinds of absorption, eight kinds of jhana, which is the foundation of vipassana. It is called higher mind. bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài kinh và cũng như mọi khi thì chúng ta thấy rằng trong mất khởi đầu tất cả những bài kinh thì có là câu như vậy tôi nghe là khi đó là ngài Ananda là ngài Ananda tụng lại những bài kinh đọc lại những bài kinh trong cái lần kết tập tam tạng lần thứ nhất và bắt đầu lúc nào cũng nói là như vậy tôi nghe và một thời Thế Tôn ở tại ở Savatthi ở rừng Cheta và vườn của ông Anathamenika của ông các quốc độc tại đấy Thế Tôn dạy các tỷ khưu rằng này các tỷ khưu, các tỷ khưu trả lời, giả bạch Thế Tôn. Thế Tôn thuyết rằng, này các tỷ khưu, khi một vị tỷ khưu muốn uh, thực sự tu tăng thượng, tăng thượng tâm, cần phải thường xuyên tác ý năm tướng. Thế nào là năm? Cái tâm tăng thượng, tăng thượng tâm, tăng thượng tâm ở đây đây là gì? Hay là cái tâm cao thượng? Tăng thượng tâm ở đây có nghĩa là gì? Đó là tám cái thiền chứng jhana. Tám cái thiền chứng jhana chính là cái nền tảng để mà chúng ta bắt đầu thực hành thiền vipassana, thiền quán thì đó gọi là tăng thượng tâm hay là cái tâm cao thượng và thế nào là năm so when we have uh, evil thoughts during meditation uh, we should pay attention this one first so giving attention to some other object connected with what is wholesome <clears throat> cái đầu tiên cái tướng được okay. tướng đầu tiên trong năm tướng và khi trong khi chúng ta hành thiền trong lúc hành thiền phải có nhiều cái tâm cái tầm bất thiện khởi sinh những cái, cái suy nghĩ hay cái tâm tư tư duy bất thiện khởi sinh thì khi đó chúng ta phải tác ý tác ý như thế nào phải hướng tâm hay là tác ý tới một đối, đối tượng khác liên quan đến thiện so you should change your object so we will go to seminary just as a skilled carpenter or his apprentice might knock out, remove, and extract a cause pack by means of a fine one. Và chúng ta phải đổi, đổi cái đối tượng hay đổi cái đề mục. Đổi cái đề mục thiền, đổi cái đối tượng, đối tượng thiền ở đây. Cái ví dụ giống như là người thợ mộc thiền xảo hay đệ tử của người thợ mộc dùng cái nêm nhỏ đánh bật ra đánh văng ra hay đánh tung đánh tung nó ra cái nêm thô so Ibo thought there are three types mentioned. Number one, related to craving. Number two, related to anger or aversion. Number three, related to de delusion. So we'll go past. Related to craving. So craving has two types. Craving due to beings. Craving due to properties. So if we have a craving, we have uh, the thought of craving due to be beings. So what we need to practice is asupa, foulness or unattractiveness. Và đây chúng ta có ba cái loại tâm, ba cái loại tầm bất thiện, ba cái tầm bất bất thiện bất thiện. Ở đây đó là cái thứ nhất, đó là cái tầm liên quan, nó liên quan đến cái tham. cái thứ hai đó là cái tầm liên quan đến cái sân cái thứ ba đó là tầm liên quan đến cái gì thì đầu tiên đầu trước hết thì chúng ta sẽ đi đến cái phần đầu tiên đó là cái tầm tầm bất thiện mà liên quan đến tham đó là gì đó là đầu tiên đó là tham ái tham ái vào chúng sinh thì tham ái vào chúng sinh và tham ái vào tài sản khi mà tham ái vào chúng sinh thì chúng ta phải làm thế nào đối trị lại đối để chế ngự lại với cái tham ái vào chúng sinh thì khi đó phải hành thiền quán bất tịnh hay là azuba. How to practice azuba? Number one is a dead body. Different types of dead body. Uh, some are like a swelling, uh, some are a lot of blood spots, uh, some are cutting here and there, some are bitten by dogs in the cemetery. So different types of dead body uh, we should see, we should mark in our mind, we should reflect as a disgusting thing our body have this nature. So others body have this nature. We should reflect again and again. Yeah. So if we think in this way, it is a good thought, wholesome thought, uh, can reduce attachment to beings. Đầu tiên, hành thiền Asuba. Asuba là quán bất định. Quán bất định chúng ta làm quán bất định như thế nào? đầu tiên chúng ta có thể quán đó là quán xác chết xác chết thì có rất là nhiều loại xác chết khác nhau ví dụ như, như là xác chết đã trương lên trương phồng lên xác chết mà máu mủ chảy ra xác chết bị chặt đi hay là xác chết bị những cái con con chó ở nghĩa địa nó cắn nó cắn nó xé vân vân nhiều loại xác khác nhau như vậy chúng ta lấy làm cái đề mục và giữ cái đề mục này giữ cái đối tượng này trong tâm của mình chúng ta thấy rằng cái bản chất tự nhiên của cái thân này của thân của chính mình cũng vậy mà cái bản thân bản chất tự nhiên của cái thân của người khác cũng thế nên là thực hành như vậy giữ cái cái tưởng này trong tâm như vậy thì từ từ bởi cái sự thực hành đó thì tâm của chúng ta sẽ từ từ giảm đi giảm thiểu đi cái sự dính mắc cái ái tham ái vào chúng sinh khác vào người khác uh, number two is uh, 32 parts so this body is a combination of 32 parts So according to Pali, we call it Kaya. Body is the Kaya. Kaya is a has two words, Ku and Aya. Ku is a disgusting things. Aya is a arising place, existing place. So existing place of disgusting. So it means a body. So what are disgusting things? Thirty-two parts like hair, body hair, nail, teeth, skin, flesh, sinew, bones, bone marrow, kidney, uh, liver, uh, membrane, huh? right? Membrane. Uh, uh next one, spleen, and lung, big intestine, small intestine, uh, undigested food, undigested food, uh, brain. And uh, next one is vine, uh, plan, uh, how about that? Parts, uh, blood sweat. okay, uh, fat, uh, uh, tears, uh, uh wine, uh, uh saliva, mucus, liquid between joints, urine. So altogether 32 parts. Uh, body is a combination of uh, 32 parts. So if you reflect those things, those are disgusting things, uh, you should reflect Gananga. You should think Gananga. So sometimes uh, even you may ask yourself, uh, do you attach liver? <laughs> do you attach bigger intestine or small intestine? So in this way, you should ask. If you ask in this way, you are not attached. Uh, attachment can be removed. Your mind will be quiet in the meditation object while be concentrated. Yes. Cái thứ hai đó là chúng ta thực hành 32 thân phần. 32, 32 thân phần thì chúng ta phải thực hành như thế nào? 32 thân phần ở đây chúng ta thấy rằng tất cả cái thân cái thân của mình cấu tạo hay được tạo nên từ 32 thân phần khác nhau hay là từ Pali chúng ta gọi là Kaya. Kaya này thì đó là từ Kaya đó là cái từ mà hợp bởi tạo nên bởi hai từ Pali đó là Ku và Aya. Ku Aya thành Kaya và Ku ở đây là gì? Ku là bất Ku là bất tịnh, Aya là cái nơi sinh, nơi sinh lên những thứ bất tịnh. Thì đó là gì? Đó chính là 32 thân phần. 32 thân phần đó là gì? Đó là tóc, là lông, là móng, là răng, là da, là thịt, là gân, là xương, là tủy, là thận, là trái tim, là gan, là màng phổi, là màng là, là phổi, là bao à, là màng bao tử, rồi uh, vật vật thực bao tử, rồi là phổi, ruột già, ruột non, vật thực mới, và phân, óc, rồi ờ, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, uh, nước mắt, dầu da, nước miếng, nước mũi và nước nhớt ở khớp xương, nước tiểu, vân vân chúng ta thấy là 30 à, nước tiểu đó là 32 thân phần 32 thân phần khác nhau thì chúng ta quán xét lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại chúng ta thực hành quán 32 thể trược 32 thân phần như vậy thì từ từ chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ tự hỏi chính mình rằng như vậy là mình dính mắc vào cái gì mình dính mắc vào gan của mình chăng mình có dính mắc vào ruột non của mình chăng dính mắc vào cái ruột già của mình chăng thì như vậy chúng ta mới thấy rằng tất cả ba 32 thân phần đều là cái bản chất của nó là bất tịnh là nhòm gớm thì chúng ta hỏi hỏi đi hỏi khi chúng ta hỏi mình như vậy tự hỏi chính bản thân mình như vậy thì chúng ta sẽ làm giảm thiểu được cái dính mắc không còn dính mắc nữa nghĩa là cái tâm của chúng ta sẽ à, không dính mắc vào bản thân mình không dính mắc vào người khác nữa và chúng sanh khác nữa thì khi đó cái tâm của của mình của chúng ta tâm của chúng ta nó trở nên yên ắng trở nên an tịnh và khi ở thiền đường á, thì chúng ta hành thiền chúng ta dễ dàng định tâm một cái có thể an trú dễ dàng tâm trở nên lắng động hơn và yên tĩnh hơn so next way to practice asupa is uh, this body full of uh, bacteria so some are dependent on the skin some are dependent on the flesh on the sinew on the bones, on the bone marrow. So uh, they stay in the body. So if we eat something, uh, so go to five things. Uh, one is uh, become the food of uh, uh, those viruses, uh, bacteria, once abandoned by fire, uh, one go to urine, uh, one go to feces, one go to uh, go to body. So five way to go. <coughs> so uh, yeah, there are many bacteria uh, uh, SA types, uh, 80,000 edit on the types mentioned in the teaching. So just the types, no, uh, no counting individuals. So uh, they stay in the body. Uh, they use this body as a, their as their dwelling. They give a in this body. Uh, uh, they use this body as their cemetery. Uh, so they give uh, they, they use this body as their hospital so because of this uh, this body is full of impurities if we reflect uh, those uh, conditions uh, we can reduce attachment we can remove uh, craving towards beings so our mind will be concentrated will be quiet uh, we will improve in meditation Yes. Và 32 thể trực như vậy chúng ta hoặc chúng ta có thể quan sát như sau. Chúng ta có thể tay như sau đó là thân này, thân này là gồm bao nhiêu rất là nhiều các loại vi khuẩn khác nhau rất là nhiều các loại vi khuẩn khác nhau sống ký sinh trên da của chúng ta, trên thịt của chúng ta, trên xương, trên tủy và ở trong cơ thể của chúng ta. Và tất cả những con vi khuẩn này thì những con vi khuẩn uh, những cái vật thực chúng ta ăn vào bất kỳ những vật thực hay dưỡng chất nào chúng ta ăn vào thì nó đều đi ra hay đều bị tiêu à, bị, bị à, được tiêu hóa bởi cái năm nguồn rau đó là bị do vi khuẩn vi khuẩn nó sẽ ăn, ăn hấp thụ nó ăn những cái thức ăn mà chúng ta ăn vô và những dưỡng chất mà chúng ta ăn vô và thứ hai nữa là do lửa lửa sẽ đốt những cái vật thực đó và thứ ba nữa cái, cái vật thực hay là cái dưỡng chất đó đi ra từ nước tiểu đi ra từ phân là vi khuẩn này là một này đốt bị đốt cháy bởi lửa là hai này và bị nước ờ, là đi ra thải ra bởi nước tiểu là ba và là phân là bốn và cái phần còn lại đó là hấp thụ thân của chúng ta hấp thụ vào để tạo ra cái năng lượng và như trong giáo pháp trong kinh điển có nói thì có bao nhiêu loại ký sinh hay là bao nhiêu loại vi khuẩn ở trong cái thân này là có 80.000 loại khác nhau. Đây là chỉ nói về loại thôi chứ không phải là tất cả bao nhiêu cái con vi khuẩn đâu, không phải là bao nhiêu con mà các chỉ chỉ nói về các loại một loại thì có, thể có bao gồm rất rất là nhiều các con vi khuẩn khác nhau. Thì nguyên loại tính về loại không là nó có 80 80.000 loại vi khuẩn khác nhau sống ký sinh trong thân của chúng ta và những con vi khuẩn này thì nó dùng cái thân của chúng ta đó là cái nơi mà cũng là cái nhà vệ sinh của nó nó ăn xong nó đi vệ sinh cũng trong cái thân này và khi mà những con vi khuẩn này thân này cũng là cái bệnh viện cái bệnh viện của nó bệnh viện của những con vi khuẩn những con vi trùng ở trong thân của chúng ta và khi nó chết đi thì cái chúng cũng cái thân này cũng chính là cái nơi nghĩa địa cũng là cái nghĩa địa mà chôn những cái con vi khuẩn những cái con vi trùng này thân này đầy giấy những thứ bất bất tịnh những thứ nhờm gớm chúng ta phải quán xét như vậy quán xét theo cách này thì như đó như thế chúng ta sẽ giảm được cái sự dính mắc của mình loại bỏ được cái tha mái của mình vào những chúng sanh và bởi như thế thì chúng làm nó sẽ làm cho tâm của chúng ta trở nên yên tịnh trở nên sâu lắng trở nên yên ắng và chúng ta có thể dễ dàng có được định tâm Next, we to practice asuva. fallenness itself. In this body, there are nine poles. Uh, we call it in maha Mahavana. Great or big wound. Big wound. So if we have a wound, so what kind of things coming out from the wound is impurities like bugs, bad blood. So those are disgusting things. But normal wound can be cured within a week, within a month. After that, will be fine. But uh, this nine, nine big wound cannot be cured. It is uh, for the whole life like eye hole, ear hole, nose hole, etc. So from those holes, impurities are coming out every day, all the time. We have to clean day after day. So because of ourselves, we have to do. If for the others, we will not do. It is very disgusting. So uh, it is not curable. The whole life will be. So uh, from any hole, nothing good coming out. So uh, always uh, coming out impurities. So we should mark, uh, we should think those things as a disgusting things. Uh, if so, we can reduce attachment towards being. So we, we may be able to remove uh, evil thoughts. Throughout that time, our mind will be concentrated, will be quiet. We will improve in meditation. Yes. Và một cái cách nữa chúng ta có thể quán tưởng. Quán tưởng cái thân này là Asubha một cái quán Asubha bất tình nữa đó là chúng ta thấy quán cái thân này, cái thân này. Thân này là là trong cái thân này là có 9 cái lỗ, 9 cái lỗ gọi là Mahavana. Mahavana là gì? Đó là những cái vết thương, Vana là vết thương. Đó là những cái vết thương lớn. Hay là ở ờ, khi mà chúng ta bị thương hay là uh, bị thương thì có cái cái gì nó sẽ chảy ra từ vết thương. Đó là mổ và máu và những cái máu đó, mổ máu đó nó chảy ra từ những cái vết thương như vậy. Và những vết thương này nếu mà những vết thương bình thường thôi thì nó có thể chữa lành trong một tuần, nó có thể chữa lành trong một tháng, nhưng mà cái vết thương chính cái lỗ chính cái vết thương lớn hay chính cái lỗ này thì không thể nào chữa khỏi được cả cuộc đời này chúng ta phải sống cùng với những cái vết thương đó thì ví dụ như là hai cái lỗ mắt hai lỗ mũi hai lỗ mũi hai lỗ tai vân vân là tổng cộng chín cái lỗ và mỗi ngày hàng ngày là những thứ bất tịnh những thứ nhờm gớm nó rỉ ra nó tiết ra nó chảy ra từ chín cái lỗ này và chúng ta phải làm chúng ta phải rửa nó mỗi ngày phải làm sạch nó mỗi ngày rửa ráy nó mỗi ngày đó là vì bản thân mình nên mình mới làm thôi còn nếu mà nếu mà người khác nó là của người khác thì chúng ta thấy rằng chúng ta không có làm được tại vì nó rất là nhờm gớm nó rất là bất tịnh cả cái đời này cả cuộc đời này chúng ta phải sống chung với cái với chín cái vết thương lớn này chúng ta không có cách nào để chữa khỏi nó được nên chính vì vì thế chúng ta quan sát đó là cái bất tịnh đó chính cái lỗ này chính cái lỗ này đó là cái nơi mà sinh ra những cái thứ nhờ nhờ hầm gớm bất tịnh luôn luôn tiết ra những thứ nhờ gớm bất tịnh và chính vì thế bởi sự quan sát này thì từ từ chúng ta sẽ loại bỏ được cái sự dính mắc vào những cái chúng sanh và chúng ta có thể loại bỏ được những cái tầm suy tầm bất thiện và bởi vì thế nên là tâm của chúng ta trở nên sâu lắng trở nên yên ắng trở nên an tịnh và như thế nó sẽ giúp ích cho cái việc hành tiền của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. <coughs> So next one is uh, our body has a body pores, many body pores. So from any body pores, so impurities are coming coming out all the time. So we wash our clothes, uh, clean clothes we wear after one or two days. so it get bad smell. So even princess body, uh, king's body, or anyone's body, so full of impurities. So if we don't wash, so king's body, and Becca's body will be the same thing. So all are disgusting. So we should reflect to remove attachment towards being. một cách nữa để chúng ta quan sát quán asuba bất tịnh đó là cái thân này trong thân này cũng bao gồm rất là nhiều những cái lỗ chân lông khác nhau rất là nhiều những cái lỗ chân chân lông và từ những cái lỗ này thì tiết ra luôn luôn là chảy ra tiết ra những cái thứ bất tịnh những cái mùi hôi thối những cái mùi hôi hám chính vì thế nên chúng ta phải giặt quần áo giặt y phục là nếu mà không giặt thường xuyên không giặt y áo không giặt quần áo không giặt y phục thì khoảng một hai ngày thôi một hai ngày thôi là quần áo hay là y phục của chúng ta trở nên rất là hôi hám thân của vua thân của công chúa hay là thân của bất kỳ ai cũng vậy thôi đều có cái bản chất tự nhiên đó là cái sự bất tịnh và trong những cái lỗ chân lông đều tiết ra những cái thứ mùi hôi những cái thứ bất tịnh nếu mà không tắm giặt thường xuyên không có giặt rũ thường xuyên thì cái cơ thể của vua hay là cơ thể của người ăn mày cũng giống nhau không có gì khác nhau cả đều hôi hám như nhau mà thôi và như vậy chúng ta bởi cái sự quan sát này chúng ta sẽ sẽ bớt đi giảm thiểu đi sự dính mắc vào những cái chúng sanh và bởi vì làm giảm được cái sự dính mắc và chúng sanh như thế thì nó sẽ đưa đến cái tâm của chúng ta trở nên sâu lắng trở nên an tịnh trở nên yên lắng và chúng ta có thể tiến bộ trong cái việc hành thiền So next one, craving due to properties. Due to properties, attachment to the properties. If we have uh, this kind of thought, Uh, during meditation or any other time. So what we need to do is uh, asamika bhava, the state of not being an owner. So you may think uh, you have a lot of properties, no, but uh, you are not owner. <laughs> so no owner of properties. So what is it the meaning of owner properties? If we are owner the properties, the property will not connect to anyone, will not related to anyone, must follow your desire. So you can do whatever you like. It is, it is the meaning of owner. But normally our properties are connected to thieves connected to fire, connected to wind, connected to water, connected to governments. So there are many connections. Because of many connections, they will disturb our, our properties from time to time. Because of this, we are not real owner of our properties. So always connecting with many things. So there are uh, some saying in Myanmar. If we say, I'm owner the land, so land will laugh. Because many owners, many people say, owner this land, or they are passed away. the owners are changing, the lands are still having. So land will laugh. My next one, if people say, I'm the owner of gold or uh, ornaments, they will laugh because their owners uh, so passed away one after another. They are still existing in the world, so they want to laugh. Something like that. And there is another laughing, but I want to say here. So uh, this is just a Myanmar saying. So because of this, if we want to reduce attachment to the properties, uh, we should reflect the state of not being an owner. We are not owner. So uh, thinking as an owner is a problem <laughs> because uh, if you go to monastery, maybe monastery may have many bhikkhus. So you may not know who is a abbot. So if you want to know, very easy. You drop uh, one plate. So one plate may have a nicer sound. At that time, someone, some one vehicle may shout, "Who are you? Who is that?" So firstly shouting, it is coming from the abut. <laughs> because uh, the other vehicles uh, everyone understand uh, yeah, uh, the, the blades uh, sometimes may drop down. But if we think as a owner, so uh, we cannot understand why you, you drop my plate uh, like that. Because of this, if we have attachment to the properties, so we should reflect the state of not being an owner. Okay. Yes, at all. Một cái điều nữa, đó là cái sự dính mắc vừa nãy thì ngài Sero đã giải thích cho chúng ta về cái sự làm thế nào để vượt qua được cái sự dính mắc về vào chúng sanh vào cái chúng sanh còn bây giờ là cái sự dính mắc vào cái tài sản hay tha mái bắt nguồn từ tài sản thì cái vấn đề đầu tiên đó là asamika bawa nghĩa là dính uh, nghĩa là chúng ta phải quan sát nghĩa là chúng ta thấy rằng mình phải uh, mình mình là chủ nhân chủ nhân của những đồ chủ nhân của những cái tài sản của mình đó mới là cái vấn đề tại vì nếu thực sự khi mà chúng ta thực sự là cái chủ nhân của cái tài sản của mình chủ nhân ở đây thì gì chúng ta cái tài sản đó nó liên quan trực tiếp đến chúng ta và nó không có liên quan không có kết nối không bị chi phối bởi bất kỳ ai khác bất kỳ người nào khác và những cái tài sản này nó sẽ phải làm được <clears throat> nó sẽ phải làm được theo cái mong muốn của mình chúng ta mong muốn cái tài sản này nó như thế nào nó sẽ là như thế vậy thì khi đó mới gọi là chủ nhân nhưng mà thực sự ra thì nó không phải như thế mà cái những cái tài sản này nó có thể mất đi nó có thể bị chi phối bởi cái trộm, nó chi phối bởi lửa, nó có thể bị chi phối hay bị lấy đi bởi gió, bởi nước, bởi lửa hay là bởi chính phủ. Chính phủ nhiều khi chính phủ lấy đi hết lần này đến lần khác thì những cái tên trộm có thể lấy đi của cải của chúng ta, lửa, gió, nước hay là chính phủ, chính quyền người ta có thể lấy đi những tài sản của chúng ta. Chính vì thế nên là chúng ta không thực sự phải là là cái chủ nhân của cái tài sản. Thì những cái tài sản này sẽ bị phá đi, bị lấy đi, bị phá hủy đi. Chúng ta thấy được thì tài sản này không thực sự là của mình chúng ta không phải là cái chủ nhân của mình và có một cái ờ, cái câu nói đùa của ở, ờ, ở Miến à, câu nói vui của người Miến Điện của người Myanmar đó rằng nếu mà chúng ta nếu mà ai đó nói rằng cái đất này của tôi đất này của ta thì cái đất nó sẽ cười nó sẽ cười người đó bởi vì sao bởi vì hết cái chủ nhân này đến người chủ này đến người chủ kia chết chủ của mảnh đất đó đã chết đi đất nó vẫn còn nguyên đó thôi nhưng mà bao qua hết chủ này rồi đến người chủ đất khác nhưng mà đất thì nó vẫn còn nguyên ở đó nên là nếu mà nói đất này là đất của ta đất của tôi thì đất nó sẽ cười chúng ta đó là một câu nói vui của người miến điện hay là nữa nếu mà chúng ta là có nói là mình là chủ nhân của cái vàng chủ nhân của đồ trang sức chủ nhân của những đồ trang sức thì những đồ trang sức đó những cái sợi à, những cái vàng đó vàng bạc đó nó sẽ cười chúng ta bởi vì những chủ nhân đó sau khi chết thì lại để lại những cái đồ trang sức hay là những cái vàng bạc đó thì vẫn còn nguyên thôi nhưng mà người thì chết đồ thì vẫn còn ở đó nên là đây là cũng là cái sự mà gọi là không phải là cái chủ nhân chúng ta không phải là chủ nhân của cái tài sản và nữa có một cái cái câu nói vui à, nữa thứ ba nữa nhưng mà ngài Sero sẽ không nói ở đây và đó đó là cái câu nói của người Miến Điện và chúng ta cũng phải quan sát như vậy quan sát thực sự nó nó là như vậy chúng ta không phải là cái chủ nhân của cái tài sản và cũng có một cái câu chuyện cũng vui câu chuyện vui ở đây đó là nếu ai chúng ta đến một cái tu viện mà chúng ta muốn biết ai là viện chủ ai là trụ trì của tu viện đó thì cứ thử thử đánh rơi một cái đĩa thôi hay cái bát đánh rơi xuống đánh rơi xuống thì cái người nào mà đầu tiên mà la lên ấy ô oh, ai tại sao ai tại sao ai đánh rơi cái bát ai tại sao đánh rơi cái đĩa như vậy tại sao tại sao thì cái người đó sẽ là viện chủ bởi vì sao người đó sẽ là chủ trì vị đó chính là vị chủ trì khi mà chúng ta muốn đến một thư viện mới đó chúng ta muốn biết ai là chủ trì cứ thử, đánh rơi cái bát hay cái đĩa rồi sẽ thấy ai là chủ trì người nào là cái người mà nói mà la lên đầu tiên là, là tại sao đánh rơi cái bát tại sao đánh rơi cái đĩa thì đó sẽ là vị chủ trì bởi vì tất cả những vị tỳ kheo trong tu viện thì những vị tỳ kheo đó biết được rằng cái cái đồ này không phải của mình và những cái đĩa hay những cái cái đĩa này nó có thể rơi có thể vỡ nhưng mà cái vị trụ trì thì là thường là nghĩ đây là cái đồ của tôi tu viện của tôi và đồ của tôi nên là uh, khi mà đánh rơi xuống cái bát xuống cái đĩa xuống thì vì đó sẽ la lên là ô oh, tại sao tại sao lại đánh rơi cái cái cái đĩa như vậy thì đó đó là câu chuyện vui thôi và nếu mà chúng ta quan sát về cái vấn đề này chúng ta thấy rằng tất cả những cái tài sản mọi thứ chúng ta không là chủ nhân của, nó bởi vì cái sự quan sát đúng đắn này thì khi đó cái sự tha mái của mình sẽ được giảm đi chúng ta không cứ bị chi phối bởi tha mái hay là những khổ đau bắt nguồn từ cái tài sản như vậy thì chúng ta có thể bỏ được những cái tầm bất thiện những suy tầm bất thiện và tăng thượng tâm của chính mình yes sir so sometimes the Buddha gave instruction about the properties if you want to be owner of properties so you should donate so if you have donated so no one can disturb that donation will support many lives to be rich. So to have a comfortable life. Because of this, uh, to be a real owner about the properties, so the Buddha said, uh, donate properties. Đức Phật cũng dạy chúng ta làm thế nào để thực sự làm thực sự là chủ nhân của tài sản của chính mình thì bất kỳ ai nào, ai đó bất kỳ người nào mà muốn làm chủ nhân của cái tài sản của chính mình thì khi đó Đức Phật dạy chúng ta là hãy cúng dường khi mà chúng ta cúng dường rồi thì cái tài sản này sẽ sẽ là cái tài sản mà chúng ta đem đi được và cái tài sản này không ai có thể lấy được không ai có thể chiếm giữ không ai có thể chi phối được cái tài sản này của chúng ta và cái tài sản này sẽ đi theo chúng ta rất là nhiều hết kiếp này hết đời này đời khác trong rất là nhiều những kiếp luân hồi khác nhau thì trong cái tài sản này sẽ đi theo chúng ta làm cho chúng ta có được cái đời sống là nhiều kiếp kiếp này qua kiếp khác chúng ta sẽ hưởng được cái sự giàu sang phú quý và chúng ta sẽ hưởng được cái sự thoải mái dễ chịu trong tất cả những cái kiếp sống bởi vì đó thực sự chúng ta mới là thực sự là cái chủ nhân của tài sản của mình như vậy nếu ai đó nếu bất kỳ người nào muốn làm chủ nhân của tài sản của chính mình thì Đức Phật dạy rằng hãy cúng dường, đàn bố thí. So, next have to practice to reduce craving towards properties is dawa kalika Bhava, being short-lived, being short-lived. Huh? So the clothes we wear, the properties we have. So after sometimes, uh, it will be old so uh, become ugly so become disgusting things so because of this every property uh, will be short light so we should reflect uh, being in short light uh, if so we can remove attachment towards the properties our mind will be concentrated on our meditation we were involved in meditation. Yes. Và một cái quán cách quán xét nữa là chúng ta quán xét đó là tavaka uh, lika tavaka lika bhawa đó là quán xét về cái đời sống ngắn ngủi hay là cái tuổi thọ ngắn ngủi bởi vì tất cả trong cái đời sống này tất cả những cái tài sản của chúng ta tất cả những tài sản mà chúng ta có được thì nó đều có cái tuổi thọ rất là ngắn ngủi rất là tạm bợ quần áo của chúng ta vải vóc của chúng ta y phục của chúng ta hay tất cả những cái tài sản của chúng ta dùng một thời gian thôi một thời gian là nó sẽ cũ đi và nó sẽ xấu xí đi mọi tài sản cũng vậy nó có đều có cái tuổi thọ ngắn ngủi và để quan sát về cái tuổi thọ ngắn ngủi của tất cả những cái tài sản như thế nó làm cho chúng ta loại bỏ được những sự dính mắc bởi vì loại bỏ được cái sự dính mắc vào những cái tài sản những cái đồ vật như vậy thì tâm của chúng ta sẽ trở nên bình tĩnh và an tịnh và như vậy chúng ta có thể phát triển tăng thượng được trong cái việc hành thiền của chính mình. Okay, so we should stop here. Time is up. Sa, sa được. Yes, yes rồi. Và chúng ta dừng thời phát thoại ở đây. Chúng ta hết thời phát thoại và chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào xin hãy gửi câu hỏi về Google Docs của ban tổ chức và hãy gửi vào chat box sau đó và đồng trước sẽ gửi tới ngay shadow. Yes, shadow. Và xin uh, xin mời ban tổ chức. À, Vanami sẽ đó con à, thưa ngài sẽ đó con ngồi được khoảng 30 phút thì con bị rơi vào trạng thái ngủ trong tư thế ngồi yên mà con không biết gì à, được gần một giờ thì con tỉnh lại con đang cố gắng tinh tấn hướng tâm vào hơi thở nhưng vẫn bị vẫn bị như vậy con phải làm gì ạ? Con xin cảm ơn Ngài xe đỏ. Từ hành giả Liễu Thương. Vanami vâng, xe đỏ. I practice meditation uh, about 30 minutes and after that I fall into the sleepy sleepiness and then I sleep uh, I fall into the Tinamita and I sleep there for about one hour. And uh, after one hour, I, I wake up So now I, am trying to overcome the tinamita, the sleepiness, uh, and focus on the breath. But however, uh, I still have it, have not yet overcome. So uh, may the advice, what should I do to overcome this tinamita? <laughs> Yeah, you meditate uh, only 30 minutes, uh, sleep uh, one hour. it is not fair. <laughs> <laughs> ngài ngài xe đó nói rằng thế là cô ngủ à, cô thành thiền ngồi thiền bận tỉnh 30 phút và ngủ một giờ như vậy là không có không có được phe đúng không nghĩa là không có được uh, uh, cân cân cân bằng đúng không không được so, đẹp ừ. if you have a sleepiness by practicing meditation so you should change uh, the other object uh, which is uh, related to wholesomeness. Và khi khi mà hành Tiền như vậy, khi mà đang hành Tiền mà gặp cái trường hợp mà rơi um, vào trạng thái buồn ngủ, hôn trầm tùy miên như thế thì khi đó hãy tác ý, tác ý đổi thay đổi đổi những cái đối tượng đổi tâm hướng tâm tới những cái đối tượng thiện. Maybe Bodhanosati, Medya or Asubha or Manasati, uh, which you interest thì khi đó hành giả có thể chuyển sang cái đối tượng cái đề mục thiền đó là Buddha Nusati là niệm ơn Đức Phật hay là Metta thiền tâm từ Asupa thiền bất tịnh hay là Marana quán sự chết thì bất kỳ một trong bốn cái đối tượng thiền này à, đội cái đối tượng thiền nào đề mục thiền nào mà quý vị có thể thấy hoan hỷ thì uh, có thể chuyển sang cái đối tượng thiền đó. If you if sleepiness still having, if so, you should think what you have learned. nếu mà thực hành bốn cái đề mục thiền hỗ trợ này mà vẫn còn cái sự hôn trầm thủy miên vẫn còn buồn ngủ thì khi đó hãy suy nghĩ về những cái gì mà quý vị đã từng được học If it's still sleepy, uh, recite what you have learned. Nếu vẫn còn buồn ngủ nữa thì hãy tụng đọc tụng đọc lớn lên những cái điều những cái thứ à, những kinh những bài pháp hay bài kinh mà chúng ta đã từng học if you're still having so rub your body here and there so you are, you will not be sleepy nếu vẫn còn buồn ngủ nữa thì hãy xoa xoa thân của chúng ta xoa tay xoa mặt và xoa mọi mọi nơi và xoa như thế thì sẽ không còn buồn ngủ nữa if you're still having you wash your face it will be removed nếu mà xoa cơ thể như vậy xoa nơi này nơi kia như vậy mà vẫn còn buồn ngủ thì hay đi rửa mặt rửa mặt xong thì có thể loại bỏ được cái buồn ngủ if it's still having you should try to see uh, stars moons uh, planets if daytime suns it will be removed nếu vẫn còn buồn ngủ nữa thì hãy nhìn ngồi mà mắt ra và nhìn ánh sáng nhìn xung quanh nhìn mặt trăng và nếu buổi sáng thì à, buổi tối thì nhìn mặt trăng nhìn sao và nếu mà ban ngày thì có thể nhìn mặt trời bởi nhìn ánh sáng như vậy nhìn mặt trăng mặt trời nhìn sao như vậy nhìn xung quanh như vậy thì khi đó sẽ làm là có thể loại bỏ được cái sự hôn trầm thủy miên. If it's still having, we should try to see the lights, electricity lights, moon lights, sun lights. Also, you are closing your eye, so you should think about the lights it may be removed. Nếu vẫn còn buồn ngủ nữa thì hãy hướng tâm tới ánh sáng, hướng tâm tới ánh sáng, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời hay là ánh sáng bóng đèn điện, vân vân. Thì bạn ngay, ngay khi trong khi mà nhắm mắt như vậy có thể hình dung ra tới những cái hướng về hướng tâm hình dung ra cái ánh sáng. Cái ánh sáng như vậy thì trường hợp này có thể loại bỏ được cái sự hôn trầm, tùy miên, cái buồn ngủ. If it's still having, you walk facing up and down in meditation effort while, uh, while refined you are refined nếu vẫn còn không trầm tự miên nữa thì hãy đứng dậy và đi kinh hành đi tới và đi lui nếu đi tới đi lui như vậy thì có thể loại bỏ được cái sự hôn trầm tự miên if still having you may sit in an open place everybody will see you are sleeping nếu mà đi tới đi lui như vậy vẫn còn hôn trầm tiểu miên vẫn còn buồn ngủ thì khi đó có thể ngồi ở nơi trống kia là ngồi cái nơi mà mọi người ta người ta đi qua người ta đi lại người ta sẽ thấy rằng mình đang ngồi ngủ gật như vậy if still having you change your posture move this and that it will be removed nếu mà ngồi như ở cái nơi cái khoảng trống mà mọi người nhìn thấy mình ngồi như vậy mà vẫn còn hôn trầm điểm miên thì có thể duy trì uh, duy chuyển xoay cái thân xoay qua xoay lại xoay qua xoay lại như vậy cũng có thể làm cho mất đi cái sự hôn trầm thùy miên. So the last medicine for that which you use at fast is uh, go and sleep. <laughs> và cái thuốc ờ, cái thuốc cuối cùng để chữa được cái bệnh buồn ngủ hôn trầm tiểu miên này á cái thuốc cuối cùng nhưng mà người ta hãy áp dụng vào làm cái thuốc đầu tiên đó là đi ngủ nếu mà tất cả những phương pháp này tất cả những cách này mà chúng ta không có loại bỏ được hôn trầm tiểu miên thì hãy đi ngủ đây là cái phương pháp cuối cùng phương thuốc cuối cùng nhưng mà đa số thì người ta hay dùng phương pháp cuối cùng là cái phương thuốc đầu tiên okay. <laughs> yes sadhu sadhu rồi đó and the next question rồi đó câu hỏi tiếp, à, tiếp theo từ phúc hiệp Kính bạch ngài xê đó, khi con có thể tập trung được vào việc quán hơi thở, vậy con nên dừng lại ở, ở dừng lại rồi đợi hơi thở dừng việc hơi thở cho nên con nên dừng lại rồi đợi dịp sau thiền lại hay là cố gắng thiền tiếp tục vào việc quán hơi thở à vì con càng dáng hơi thở thì càng bị những tạp niệm tấn công tấn công cơ thể và tâm con càng khó chịu và trở nên không thể tiến tốt nữa khi con tập trung vào việc quán hơi thở con nên dừng lại rồi đợi dịp sau thiền lại Ok nghĩa là sao nhỉ xin lỗi sư không hiểu câu hỏi nghĩa thế nào nó là không tập trung được bạn thầy không tập trung được vào hơi thở oh ok yeah dạ. yeah dạ. cảm ơn sư minh nhân Vanami vâng, said đó I am practicing anabana uh, but I cannot focus well on the anabana on the breath So if I try to know the breath, so uh, I have the more I try, the more wandering thought it become, and also my uh, it make my body and my mind become uncomfortable, and I can I cannot meditate well. So my Sayadaw uh, teach me how should I do to in order to focus my mind on the breath. So you may use uh, systems which mentioned in the Mahasiddhivana Sutta, long breathing, short breathing, the whole breath, knowing the breath continuously, and to and tranquil. So these are four methods given in the Mahasiddhivana Sutta. So uh, trying to understand, trying to learn that <clears throat> this is one way. Another way is uh, if you can keep your mind here. So it's easy to think about the breathing. So first, uh, so because of this, uh, you you're trying to learn to keep the mind here. If you keep, you can keep it there, uh, just uh, you think there is air. there is a breathing in that place. So from time to time, it will appear in your mind, so later will not disappear. Yes, sir. Và trong trường hợp này thì hành giả hành giả hành giả đây có thể dùng dùng cái phương pháp dùng phương pháp thực hành thiền hơi thở có được dạy ở trong bài kinh Masat, uh, ờ, Masatipatthana Sutta, nghĩa là bài kinh Đại Niệm xứ thì dạy theo bốn bước hơi thở bước đầu tiên đó là biết hơi thở dài bước thứ hai là biết hơi thở ngắn bước thứ ba là biết toàn thân hơi thở và bước thứ tư đó là biết về an tịnh hơi thở thì đó có được dạy trong bài kinh đại niệm xứ thì khi ở đây hành giả sẽ học học cách làm thế nào để có thể làm thực hành theo hệ thống thứ tự từ bước thứ, bước thứ nhất đến bước thứ tư và cái cách uh, thì như vậy khi từ từ thì lúc đó thì hành giả có thể hay là biết cách giữ tâm lúc đó chỉ để tâm tại ngay ngay ở đây ở vị trí ở đây vị trí là bên trên môi trên và giữa khoảng bên trên môi trên với cái chóp mũi đó thì để ngay tâm ở vị trí này học cách học cách giữ tâm ở tại vị trí đúng đắn như vậy vị trí ở ngay chỗ đó ngay ở bên trên môi trên và cái khoảng cách ở bên trên môi trên với lại bên dưới cái chóp mũi thì khi đó giữ tâm ở đó để tâm ở đó từ từ cái hơi thở nó sẽ xuất hiện và chúng ta biết rằng ở tại cái vị trí đó thì có những luồng không khí hay là có hơi thở sẽ đi ra đi vô ở tại nơi đó và bởi như vậy chúng ta đặt tâm ở đó thì từ từ hơi thở nó sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ biết được hơi thở một cách càng ngày càng liên tục hơn và cái hơi thở nó sẽ xuất hiện ngay tại đó thôi và bởi cái để tâm đúng đắn tại vị trí đó thì từ từ cái sự hành thiền của chúng ta nó sẽ trở nên dễ dàng hơn và từ từ nó sẽ trở nên tốt hơn. Next one you need to understand is if your mind is here, so even with the perception of the breathing, even uh, with a little knowing, it is enough. You don't need to make much effort. Điều nữa đó là hành giả đây phải hiểu là để tâm ngay tại vị trí này, đó là vị trí bên trên môi trên và bên dưới chóp mũi ở đây. Thì với một cái tưởng, chúng ta biết rằng đó ở đó là có hơi thở, có luồng không khí đi ra đi vô có hơi thở ngay tại vị trí đó biết một chút thôi, không biết nhiều, mặc dù là chưa có biết nhiều, chưa có biết sát sao, biết một chút thôi cũng là đủ rồi tại thời điểm này và không cần phải cố gắng, không cần phải thúc ép mình phải biết một cách rõ ràng tại cái thời điểm này. Chỉ để tâm tại vị trí đó, biết hơi thở ở đó, biết ở đó có hơi thở và biết một chút chút ban đầu cũng đã ok rồi. Yes, I Câu hỏi tiếp theo từ Nanda Sarat con kính đảnh lễ Ngài xe đo kính bạch Ngài, hiện tại con thực hành thiền định để mục niệm ân Arahang, nhưng con muốn chuyển sang thiền quán. Vậy thiền niệm ơn Đức Phật này, Arahang có thể làm đề mục cho con quán được không ạ? Con xin cảm ơn, con, con xin chiên Ngài xe, Ngài xe đo. Vanami xe đó, at the moment I am practicing Buddhanusati meditation on the Arahang quality. Uh, however, now I want to change into the vipassana practice. And uh, said, all, oh, can I using the Buddha Nusati Arahang quality as object for vipassana practice? So, by practicing arahang or Buddha Nusati, you will have a concentration. So, usually, if we have a concentration, uh, we have lights concentrated. So when we believe uh, about this practice, I have a mastery, I'm clever, quite well, I can do any time. If so, we can switch to vipassana. So, yeah, to practice vipassana, number one, discerning materialities. Number two, discerning mentalities. Number three, discerning cause and effect. Number four, by seeing arising and perishing of these three, we should contemplate nature and boundness, dukkha, suffering, anatta, non-self. So those are ways to practice vipassana. Yes, sir. Và khi hành giả ở đây đang thực hành thiền niệm ân Đức Phật, đó là về ân Đức Arahant. Thì khi đó nếu mà niệm ân Đức Phật thì sẽ có thể dẫn tới phát triển, cũng để phát triển được định. Và khi mà phát triển đến định và có thể đạt tới được cân định, và khi có định rồi, có định thì sẽ có ánh sáng. Và khi mà định đã đủ ổn rồi, chúng ta phải khi mà tin rằng thì hành giả có thể tin vào tin có niềm tin và có sự thiện xảo hành giả thực hành và có sự thiện xảo bất kỳ khi nào vì đó muốn nhập vào muốn muốn an trú vào trong cái uh, về cái thiền đề thiền đề mục đề mục thiền niệm ơn đức phật của vị đó thì vị đó có thể ngay lập tức ngay lập tức có thể an trú vào thiện xảo được trong cái đề mục thiền niệm ơn đức phật cho tới khi mà có định có định có định thì sẽ có ánh sáng và khi vị đó vị vị đó có thể dùng cái nền tảng của định này để mà thực hành thiền vipassana khi mà nền tảng của định nó trở nên vững vàng rồi thì khi đó mới là chuyển sang thực hành thiền vipassana và đối tượng của thiền vipassana đó là bốn cái bốn cái đối tượng thôi không có ngoài nghĩa là chỉ có bốn đối tượng đó là thực sự của vipassana đó là đầu tiên đó là phân biệt về sắc chân đế thứ hai đó là phân biệt danh chân đế thứ ba là phân biệt nhân và quả thứ tư đó là phân biệt cái sự sanh diệt của ba cái trên và phân biệt cái sự sanh diệt đó chúng ta thấy thấy được cái tam tướng đó là anicca là vô thường và dukkha khổ và anatta là vô ngã thì khi mà chúng ta có cái nền tảng cố định như vậy và chuyển sang hành thiền vipassana thì hành thiền một trong bốn cái đối tượng đó là bốn cái đối tượng của hành thiền vipassana yes sir. và câu hỏi tiếp theo từ hành giả nữ con kính bạch ngài trước khi biết tới đạo con đã có con đã từng phạm giới tà dâm với hai người nam sau khi biết đến đạo con nghĩ con không nghĩ đến quá khứ nữa coi mình như một người hoàn toàn mới còn bố thí cúng dường giữ giới hành tiền và ước nguyện sẽ được giải thoát luân hồi trong ngày vi lai. Nhưng thời gian gần đây có một bạn làm cùng công ty cứ bên con, con luôn dặn lòng mình rằng không thể có tình cảm với bạn ấy. Nhưng sau cùng à, sau cùng hàng ngày gặp mặt liên liên tiếp tiếp xúc hàng ngày con đã dành tình cảm cho bạn ấy rất nhiều. Hiện tại con đã hiện tại con đã con đã nghỉ làm để dừng lại tình cảm ấy và liên tục làm thiện pháp bố thí cúng dường nghe pháp hành thiền nhưng khi nhìn lại quá khứ đã xảy ra con có cảm thấy có lỗi với chồng con rất nhiều con sợ hãi vì những nghiệp bất thiện con đã tạo trong kiếp sống này và con lo sợ giờ cảnh khổ cái bành ngày làm sao để để tâm tâm trạng con được tốt hơn lên ạ con xin trên ngài When vâng I mean said this question from the upasika said from the ladies it's the said, oh, before I come to know the Dharma, before I learn the Dharma, I have uh, have done Kamisumi Michachara with two men previously. Uh, but when I come to know the Dharma, and then I continuous, continuously keep uh, precept, I change, I change everything. I keep uh, precept. I also do dana, sila, bhavana, and also I wish to free from the samsara in the future. But recently, in my in my company, I met one man. That man also very much like me and uh, and have some uh, maybe in love in love with me. And I also tell myself that I should not to develop uh, to not fall back the same mistake like before with that man. So because of every day I meet uh, every day working in the same company, so in and out every day we see each other. So slowly my mind also change. So I ha- I also have some uh, re- re- uh, relationship with uh, that man. So because now, but now I stop working and I stop this uh, this this kind of relationship, and uh, I continue to do dana, sila, bhavana, listen to dhamma. But however, when, whenever I think back to the past, what I have done in the past, I feel very regret and I feel very sorry for my husband uh, because of I I afraid of these all those akusala karma in this very life which I have done. I will fall into the four awful state after this life. So Vanami said, "Oh, how how should I improve my mind and free from all those the regret and how to improve my mind? Can please teach me?" Yeah, for most of people in the past, before knowing Dharma, may happen to do some kind of evils like a killing sleep stealing, sexual misconduct. So for most of people may have. But uh, when we understand the Dharma, we should follow, we should practice. Uh, <clears throat> so only the evils such as killing mother, father, or uh, breaking Sangha's unity, making border to how to say to be black mark uh, to be blood to have a blood inside so uh, this kind of evils will surely produce in the hell after death the other evils are not so sure if we can do more good lives so it may not have a chance to get results. So uh, to remove a regret, uh, so especially like a meditation, if you use success, like jhanas, so anytime uh, you can go into the jhana, so you can control your mind to think what you think, what you want to think, uh, not to think what you don't want to think you can control so at that time you, you will remove such kind of regret by practicing vipassana if you attain uh, mega nibbana uh, you will be able to avoid woeful state surely so in this way you can do yes sir và tất cả chúng ta tất cả mọi người tất cả mọi người trước khi mà chúng ta đến biết với pháp hầu là tất cả khi mà chúng ta trước khi mà biết đến pháp trước khi mà học pháp trước khi mà được học pháp chúng thì chúng ta đã làm rất là nhiều những cái việc bất thiện khác nhau những nghiệp bất, chúng ta đã từng tạo những cái nghiệp bất thiện khác nhau ví dụ như là nghiệp sát sinh trộm cắp rồi tà dâm rồi nói dối vân vân nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã biết pháp chúng ta đã được học pháp học pháp rồi thì chúng ta bắt đầu làm theo pháp và chúng ta thực hành theo pháp và tất cả những ờ, những cái chỉ có những cái tâm bất thiện có những cái ờ, nghiệp nghiệp bất thiện như trọng nghiệp những trọng nghiệp như sau đó là nghiệp giết cha đó là nghiệp uh, giết cha này giết mẹ này giết bậc a la hán này và chia rẽ tăng hay làm chảy máu chân đức phật thì năm cái nghiệp này năm cái đại năm cái trọng nghiệp này thì mới làm cho người ta rơi vào như là sau khi chết sau khi thân hoại mạng chung sẽ chắc chắn tái sinh vào những cái cõi là cõi địa ngục còn lại những cái nghiệp bất thiện khác thì không có chắc chắn là chúng ta đã từng tạo những nghiệp bất thiện như vậy nhưng mà nó không có chắc chắn là nó sẽ cho, cho kết quả nhưng trong trường hợp này chúng ta phải làm nhiều thiện pháp kusala làm nhiều thiện pháp hơn nữa thì bởi vì làm nhiều thiện pháp như vậy thì những cái bất thiện pháp chúng ta đã từng tạo những nghiệp bất thiện đã làm trong quá khứ đã từng tạo nó không cho không có cơ hội để cho những cái quả như vậy đó là cái cách mà chúng ta phải thực hành làm nhiều thiện pháp vô làm nhiều cái thiện pháp và để nó loại bỏ loại bỏ được cái sự trạo hối trong tâm và để loại bỏ được sự trạo hối trong tâm có một chúng ta phải thực hành nữa thực hành thiền đặc biệt là khi mà thực hành thiền mà chứng được jhana khi mà chứng được jhana rồi thì chúng ta có thể bất kỳ mọi lúc nào lúc nào thiên xảo trong cái jhana của mình thì bất kỳ nơi nào bất kỳ lúc nào chúng ta có thể nhập vào thiền chứng khi nhập vào thiền chứng rồi thì cái tâm nó trở nhu nhuyễn chúng ta có thể điều khiển tâm chúng ta được kiểm soát được tâm của mình chúng ta có thể kiểm soát à, điều khiển cái tâm của mình là quay cái hướng cái tâm của mình đến việc mà biết ghi nhận chỉ những cái gì tốt thôi và không có hướng tâm tới những cái bất thiện thì bởi vì có jhana cái năng lực của thiền định như vậy của jhana của của tầng thiền như vậy thì chúng ta có thể kiểm soát được tâm của mình và tiếp theo nữa cái cách nữa là chúng ta tiếp tục thực hành thực hành tới khi thực hành thiền vipassana khi mà có định vững vàng rồi chúng ta tiến tới thực hành thiền vipassana tới khi mà chứng được manga đạo và phala quả và nibbana niết bàn khi mà chứng được đạo quả và niết bàn rồi thì chắc chắn một điều chắc chắn là chúng ta sẽ không còn bao giờ rơi vào bốn cái đoạn xứ hay là bốn cái cõi ác nữa đó là điều chắc chắn và đó là cách mà ngài Sê-đo à, chia sẻ với chúng ta chia sẻ đó Tham time sub Monday. Say đó, à, so time is up đó. So may say đó research for the sharing of Mary say đó. Okay. Thế đạo đà cha mê Ettavata chamehi Sambadam punya sambadam Sambadang, punya sambadam Sabbe dewa numodandu Sabbe dewa numodandu Sabba sambati sairiya Sabba sambati sindiya Idamenya dina hodu Idamenya dinang hodu Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idame bunyam. Idame bunyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hontu. Hontu. Mama punya bagam. Mama punya bagam. Sabah satanam. Sabah satanam mi mi Pacemi. Pacemi. Mesamang. Pesabe mesamang. Punya barang labandu. Labandu. Labandu. Sadu, sadu, sadu. Nắc mô Bụt Đà Giá, Nắc mô Đà Ma Giá, Nắc mô Sankaya. Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk today. And thank you, Bante Bawaradamika, for the wonderful translation. We would like to share all of our merits that we accumulated by keeping Sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to Baok Sayadawji. May Sayadawji be strong, healthy, and long life. We also thanks everybody for your time and participation. See you all in the next Dhamma class. and may be all well and happy. Sa đu, sa Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayado đã thuyết một thời Pháp tuyệt vời cho tất cả chúng con và xin kính tri ân Bành Tê Pháp Thắng đã thông dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dân đến Ngài Bao Ốc Sayadochi những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách dự giới, học Pháp và hành Pháp. Chúng con kính mong Ngài Bảo Ốc Sayadachi Pháp thể kinh an, thân tâm an lạc và mãi là bóng tùng che mát cho tất cả chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính Pháp ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học Pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính chúc chư Tăng, Phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành. Sa đu, sa đu, sa đu. Sa đu, sa đu, sa đu, sa đu,